ทุกท่านนะจะเดินในธรรมนะปฏิธรรมทุกคนจ้าค่ะสิ่งก็คือเอ่อ问比他比他戒戒腊戒腊大的晚上问个机会要开始然后跟我们打招 ที่เข้าถึงธรรมะ ครั้งแรกเนาะคนแรกนะแล้วก็บอกสอนพวกเราต่อพ佛佛陀有什么啊利益呢？是他第一次悟开悟，然后告诉我们讲法给我们知道。ธรรมะเองก็ไม่ใช่ของ ไม่ใช่ของลึกลับนะ แต่เป็นของที่เพิ่งค้นพบนะถึงว่า มันมีอยู่แล้วแหละ แต่ถ้าไม่มีพระเจ้ามาตรัสรู้ก็พวกเราก็ยากที่จะรู้เอง其实法也不是啊，就是它它本来是存在，但是没有人发现，要等佛陀来发现才知道。ส่วนพระสงฆ์ก็คือผู้ที่ปฏิบัติตามนะปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติออกใจ 生的生，就是啊跟着念头教的法啊练习，然后走走这条路，跟着佛陀走。แต่ทั้งหมดนี้นะเราอย่าไปมองพระพุทธเจ้าคือบุคคลในอดีตนะหรือว่าพระธรรมคือคำพีต่างๆ หรือว่าพระสงฆ์คืออย่างอยู่ข้างหน้า พวกเราจะไปมองไกลตัว 我们不要想外面的，比如说佛陀是一个人啊，是一个以前开悟的人，法是在经经上面，生是这样的比丘。ที่เป็นวัตถุภายนอกมันก็ถูกแต่ที่จริงความเป็นพุทธเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงเนี่ยคือสภาวะคุณธรรมซึ่งมันมีอยู่ในคนทุกคนอยู่แล้วนะ 那些那些想也是对，但是其实呢，佛法生是已经就是在我们的，来，我看看，佛法生是在在我们心，也是存在。嗯。佛陀提言，他讲呢，他传法，呃，佛陀在教，个 D，传法，哈，他妈个 D。 อย่าไปแสวงหานอกตัว ให้เราแสวงหาที่มันมีในตัวของเราหลวงพ่อเทียน讲过我们要去寻找佛法不要在啊、外面去寻找啊、一定要在你你你里面就是身体和心里面寻找จริงๆนะ แต่ก่อนก็เออ ฟังคำนี้นะไม่เข้าใจนะเพราะเรามักนะมักจะไปหาธรรมะนะจากครูบาอาจารย์จากคำพีนะแต่เราไม่ค่อยกลับมาหาธรรมะที่ตัวของเราเอง以前尊者自己说，我听这句话也不太懂，因为也是经常在外面，比如说找啊出名的法师听法，或者在书在经上看法。 啊，但是没有回来，就在我们自己自己上自己里面啊，要学习。ร่างกายแล้วก็จิตใจของเราเนี่ยนะคือคือธรรมะเล่มใหญ่นะคือคำพีเล่มใหญ่ที่ให้เราค้นคว้าศึกษานะได้ตลอดเวลา其实我们身体和心是一个大本经 就是我们要学习的，什么时候学也可以。นี่แหละสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจนี่แหละคือเรามาเรียนรู้มาศึกษามันให้ให้แจ่มชัดให้แจ่มแจ้งเนาะ在身体核心升起所有的状况，是我们要来学习到，我们很理解它。ในบทธรรมวัดนะบางทีก็มีบอกว่าการ ความทุกข์เนี่ยมันก็มีจากหลายสาเหตุนะเราก็มันก็อยู่ในกายในใจของเราเนี่ยแหละนะอ่า我们做我们早课内容有说那个苦的原因呢是是有有很多有几种但是其实是在我们啊身心上ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์出生也苦 อาลาวเยคูปี้เยคูความตายก็เป็นทุกข์สื่อเยคูความพัดผ้าจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์离开你爱的东西的人也苦ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์你见面你不喜欢不满意的也苦ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้น นั่นก็เป็นทุกข์ 想得到什么得不到也苦มีไหมขอพวกนี้有吗นะเราอยากจะได้อะไรนะไม่ได้นะ มันก็เป็นทุกข์เนาะ我们有想要什么得不到也苦นะ แต่ของพวกนี้นะ มันเป็นทุกข์นะ เพราะว่ามันไม่เป็นอย่างที่ใจเราต้องการเนาะ这一下是苦是因为 帕伯按我们心，就是我心想要，但是他不是那样。แต่ถามว่าเราเราหลีกเลี่ยงเรื่องพวกนี้ได้ไหมความแก่ความเจ็บความตาย我们可以避免这避免这些事情吗？这个老病死。ใช่หรือว่าการพัดผ้าสูญเสีย หรือเจอกับสิ่งต่าง ๆ ที่มันไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังเนี่ยไไออ้้เด或者那个啊离开爱爱เจ或者见不好的事情ใช่ไหมของพวกนี้นะเราต้องเจอกันทุกคนนะอ这些事情是我们每个人都一定要要见到的เราจะทำยังไงล่ะพระพุทธเจ้าบอกว่าของพวกนี้มันเป็นทุกข์เป็น เป็นเหตุทำให้เกิดความทุกข์ใจนะ那我们要怎么办呢？因为佛陀说，啊，这下是苦的原因。มันเป็นทุกข์นะ เพราะว่าคนเราวางใจไว้ผิดนะแต่ถ้าเราวางใจถูกนะ มันก็ไม่เป็นทุกข์啊，我们苦是因为我们的心是放在 啊不正确不对的，如果我们放心放的对，那就不苦。เคยไหมอย่างเช่นของหายนะบางทีของมันหายนะมันก็มันแบบของที่เรารับมันหายไปเนี่ยมันก็เป็นมันก็เป็นไปได้นะแต่บางคนของหายไปแล้วก็ทุกข์มากบางคนของหายแล้วก็ปล่อยวางได้ก็มี你有经验过吗？比如说丢东西啊， 东西一定会会丢的，但是啊，有的人啊丢了很很伤心，有的人也丢了会放心。嗯，หรือว่า放下หรือว่าเราเจ็บเราป่วยเราไม่สบายนะอย่างบางคนร่างกายไม่สบายนะแต่จิตใจเนี่ยบางทีไม่สบายมากกว่าร่างกาย บางคนร่างกายไม่สบายมาก แต่จิตใจสบายดีนะอย่างอาจารย์กงพล 或者生病的人也是，有的人他身体生病了，但是心更生病，啊，有的人身体很病，但是心也没有没有那么痛苦，没有病，好像啊甘鹏老师一样。ใช่ไหมประเด็นสำคัญจริงๆนะคือเรื่องการวางใจนะไม่ไม่ใช่ว่าสิ่งที่เราจะเจอหรือสิ่งที่มันเป็นคืออะไรแต่สิ่งที่การวางใจในการ รับรู้สิ่งนั้นหรืออยู่กับสิ่งนั้นคือสำสิ่งสำคัญกว่า所以很重要的事情就关于我们那个怎么放我们的心，我们怎么把我们的心放在哪儿啊？不，其实那个什么情况或者什么事情发生，那也不是很大的问题，问题就是我们要放我们心在哪儿。นะเนี่ย ในการมาปฏิบัติธรรมหรือการศึกษาธรรมะเนี่ย เพื่อฝึกนะฝึกในการวางใจให้มันถูกนะเมื่อเราวางใจถูกมันจะไม่ทุกข์นะ所以我们来修行来练习用功是为了知道怎么放我们的心啊当我们知道哪里可以放就是怎么放心就会不苦ก่อนที่จะวางใจถูกนะมันต้องเข้าใจถูกก่อน 知道放心在哪里以前要เข้าใจก่อนจต้องต้องรู้ต้องเข้าใจให้มันถูกต้อง要要先啊真正的理解คือการเข้าใจเนี่ยคือเช่นสมมติเราเราแก่เราไม่สบายเนี่ยนะเราต้องยอมรับความแก่ยอมรับความไม่สบายของกาย 理解理解什么呢？比如说，我们身体一定要病，一定要老，那我们啊要先接受。หรือคนที่เรารักเขาตายไปแล้วนะบางคนก็ก็ไปคิดเขายังไม่ตายหรอกเขาคิดก็คิดถึงแต่เรื่องราวที่มันเคยมีเคยอยู่ด้วยกันนะ คือไม่ยอมรับความจริงนะ或者我们爱的人已经死了，然后不接受，还觉得他还在，还有啊、一直的想想到过去的事情啊。หรือเราเป็นมะเร็งนะแล้วเราก็ทำไมเราต้องเป็นมะเร็งด้วยทำไมต้องเกิดกับเราด้วย คือเราไม่ยอมรับความจริงนะ或者我们得癌癌症癌症 癌症病，啊，然后我们就不接受，一直的想，为什么是我呢？为什么是你这样？那第一点呢，是，ความจริงเกิดขึ้นอย่างไรเรายอมรับมัน。所以，呃，第一，第一点呢，当什么状况升起发生，我们要接受它。 <laughs> เพราะถ้าเราไม่ยอมรับมันนะ。 เราจะรู้เราจะมีแต่คำถามมีแต่ความสงสัยมีแต่ความอืมทำไมต้องเกิดขึ้นกับเราด้วยนะ因为如果我们不接受啊、就一直的不停的有怀疑、有疑问，为什么是我？为什么这个事情要要发生在我在我的身上？ที่จริงพอยอมรับแล้วนะ มันมันมันวางความทุกข์ไปได้เยอะแล้วะเราเป็นอ่ะ ก็เป็นเว้นก็เป็น其实当我们可以接受就可以放下很多的苦就只是好吧就啊有了得了就就是有了เรายอมรับความจริง คราวนี้เราก็ถ้ามันเป็นเรื่องที่แก้ไขได้ เราก็พยายามแก้ไขนะ我们接受那个真实的然后 如果哪个可以解决，我们就解决。เช่นเราไม่สบายนะเราก็รักษาตัวนะแต่รักษาตัวไปนะมันก็คือการทำหน้าที่แต่หายหรือไม่หายก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง比如说我们生病，身体生病，我们要治疗啊，但是当我们治疗的时候，他会那个病会好或者不好，就不是我们管了。 อันนี้จะเรียกว่าเมื่อเราทำหน้าที่รักมันจะเป็นแบบไหนมันก็เป็นเรื่องของมัน เช่น เราก็รักษาตัวเต็มที่รักมันจะหายหรือมันจะไม่หายก็เป็นเรื่องของมันละ我们要尽力的做我们自己的责任当我们做好了责任那结果是怎么样就是怎么样，比如说那个治疗生治疗病啊，这、是我们的责任，但是它会好或者不好就 就没有关系มันที่จริงก็คล้ายๆนักกีฬานะ หน้าที่ของเราคือทำหน้าที่ของเราเล่นให้มันเต็มที่นะ好像运动员啊、他他的责任就是尽力的的做吧，然后啊、结果是怎么样就是没关系。อ่าใช่ จะแพ้หรือจะชนะ มันก็เป็น มันก็เป็นฝนที่เกิดขึ้นเราก็ต้องยอมรับมันให้ได้不管是赢还是失败那只是一个结果要接受จะเรียกว่าเมื่อเราทำหน้าที่ของเราเต็มที่แล้ว อะไรจะเกิดขึ้นเราก็ยอมรับความจริงตรงนั้น可以说当我们尽力的做好我们的责任不管是什么结结果出来我们只是接受它 แต่มันมีไม้เด็ดกันนั้นเองนะ ถ้าเราทำอะไรทุกอย่างจริง ๆ นะ ยอม ยอมกระทั่งตายก็ได้นะ最重要的是其实当我们做最好我们的责任的了最高的就是死也可以มีตัวอย่างหนึ่ง มีโยมคนหนึ่งนะ เขาไม่สบาย หายใจไม่ได้ หมอต้องใส่ท่อทางปากช่วยหายใจ 有有一个例子，有一个人他生病，啊，然后他很难呼吸，医生要要用那个呼吸机放放在那个嘴巴嘴巴，放在嘴嘴巴里面用呼吸机。嗯，是小的呢，塞在，塞 呼吸管，嗯，是铁的，对哦，对，刚才刚才尊者说是铁的呼吸管。嗯ก็อาจจะเป็นอาจจะเป็นพลาสติกก็ได้ แต่เขาพูดว่าท่อเหล็กส่วนใหญ่ก็อ่าก็ ก็ต้องใช้ออกซิเจนนะหายใจเองไม่ได้ใช้ออกซิเจนจากเครื่องช่วยตลอดเลยอนะ要用氧气机来帮帮忙呼吸。 แล้วก็ติดเชื้อนะติดเชื้อโรคนะปอดอักเสบนะโยนนี่ก็สารหลานหลอดนี่ก็อ่าที่肺对那个肺长肺ก็เนี่ยอยู่เนี่ยอยู่ห้องไอซียูสิบกว่าวันนะไอซียูนี่ก็คือเย็นส่งส่ง 严格的那个病的疗房疗房差不多十天，重症病史。嗯，แต่ตามหลักของหมอแผนปัจจุบันนะประมาณว่าคือถ้าใส่ท่อนานๆเนี่ยหมอหมอเขาจะขอคือไม่อยากใส่นาน จะขอเจาะคอเพราะว่าถ้าใส่นานโอกาสที่จะติดเชื้อหนักเข้าไปมันจะมีมาก จะขอเจาะคอคุณป้าจะยอมไหม 但是，一般的那个啊，医生他说，如果我们用这个这什么管，呼吸管，呼吸管，他不想他不想放那个呼吸管太长，因为可能会有会有感染，所以医生问那那位啊，你的你，我想想想。 要要在脖子上打一个洞，你可不可以？อืมคุณป้าแบบ ไม่อยากเจาะคอเออไม่อยากเจาะคอ但是那个女的不想不想不想打洞อืมแต่หมอบอกว่าท่านไม่เจาะคอยังไงก็ต้องเอาท่อออกนะถ้าออกท่อออกก็หายใจเองไม่ได้ป้าตายนะ但是医生说 虽然你不要打打这个脖脖领上的洞，但是那个呼吸管要拿出来，就是不不可以用了。如果不可以用的话，你也自己不可以呼吸，那一定会死的。แต่หมอเขาก็ค่อยๆผ่อนออกซิเจนเพื่อให้ป้าได้ฝึกหายใจเองบ้างนะ但是他会慢慢，医生会慢慢的减少用那个啊，那个。 氧气机，所以他那个女的可以慢慢的就是啊自己呼吸，练习自己呼吸。แต่คุณป้าเองกับลูกๆเองก็ยอมรับว่าเออจะไม่เจาะถ้าเขาเอาท่อออกได้หายใจเองได้ก็หายใจหายใจเองไม่ได้ก็ตายไม่เป็นไร但是啊那位女的和她的孩子就接受啊 刚拿那个呼吸管出出去就试试看，如果可以自己呼吸的话就呼吸吧，如果不可以呼吸就死吧。嗯，我那英，หมอก็เอาท่อออกนะแล้วก็ปรากฏว่าฟ้าก็หายใจเองได้แบบสบายเลย。那那天医生就拿那个呼吸管出出出去出来，然后啊那位那那位。 啊女的她很就很很好的呼吸，呼吸的很好。嗯，ก็เรียกว่า ยอมตายนะจะตายก็ตายนะ就是说啊，不管死也接受。ร่างกายมันก็แบบกลับมาเป็นปกติได้ระดับหนึ่งพอพอเรายอมตายนะมันก็เออไม่เป็นไรนะ当我们心就很接受了 那身体它会调整的แต่จริงก่อนที่จะยอมตายนะมันก็ไม่ได้ยอมง่ายๆหรอกนะแต่ก่อนนั้น但是其实那天以前就是那天我接受可以死要死没关系那天以前也不是很容易เพราะที่จริงป้าคนนี้เขาก็เคยฝึกสติมาก่อนนะ ตอนที่ป่วยหนักๆก็อาจจะทุกข์กังวลใจบ้างแต่พอ พอมีพระไปแนะนำให้อ้านี่ก็นอนไงละนะก็ฝึกสตินะนอนทิศมือนอนกรรมมือแต่但是啊，这个这个这个女的以前她也有修行过，但是当她生病的时候也非常的苦，但是呃比较幸，她比较幸好幸运的是。 他在医院住的时候有有师傅啊、呃、来告诉他就要回来觉知当下那个手动的时候知道。嗯，แล้วก็ลูกก็เอาซีดีของหลวงพ่อคำเขียนของอาจารย์ไปสารนะให้ฟังเป็นประจำในตอนที่นอนป่วย孩孩子也啊拿那个光盘，阿赞派山 他甘田长老开示的光盘来开给他听。คือก็ฟังไปด้วยแล้วก็ปรับทิฏฐิปรับความเห็นปรับการวางใจ แล้วก็ฝึกปฏิไปด้วยนะก็ทำให้ใจเบาขึ้นเบา他一边听一边培养觉性一边调整他的心他的他的他他的心态啊对那就会有帮助 เนี่ยมันก็ช่วยทำให้ความกลัวนะมันหายไปนะอะไรจะเกิดขึ้นนะก็ยอมรับได้这有帮助是那个很减少那个他他害怕他恐惧的感感觉啊还有什么发生也可以接受อันนี้เปลี่ยนกัน การยอมรับความตายนะก็ทำได้หลายอย่างนะอย่างบางทีพระนะ บางทีง่วงมากๆนะมีพระท่านง่วงมาก ไปนั่งริบหน้าผา เอาประเภทว่านะถ้าจะง่วงแล้วก็ตกหน้าผา ตายก็ยอม关关于接受呃死的这方面也也有很多几种很很有很多例子 啊，比如说师傅们呢，当他有，当他很很有困有困的时候，他就到那个悬崖上，悬崖，对对悬崖，在那里坐，就是如果就是很困嘛，如果我睡觉一定掉下去。 <laughs> นะก็แต่พอไปนั่งแบบนั้นจริงๆนะคือมันความกลัวตายนะมันก็ทำให้เราไม่ง่วงนอน当他在那边坐了，就因为还是还是有怕死嘛，所以怕死就不不会困了。อเนี่ย คือบางทีคือประเภทว่าบางทีก็เอาความกลัวนะมาช่วยทำให้หายง่วงก็มี 所以有的时候可能用这个害怕就减少那个苦呃减少那个困แต่จริงท่านยอมก่อนไงยอมประเภทว่าคือกล้าไปนั่งเนี่ยก็คือยอมละจะจะเกิดขึ้นก็เกิดนะแต่จิตมันก็ปรับของมันเอง但是他他他心就就是说已经是接受了就死也接受所以但是真正的在做的时候 心和或者身体会调整的คือที่พูดอ่ะ คือประเภทว่า คือถ้าปฏิบัตินะอยากให้แบบทำแบบจริง ๆจังๆสักหน่อยอ๋อ尊者提这下的事情是因为要要鼓励我们说当我们要修当我们来修行一定要认真的做嗯หลวงพ่อเทียนบอกคนจริงนะ รู้ของจริง คนจริงก็คือแบบทำจริงๆ จังๆเลยนะหลวงพ่อเทียน有说过真人真人就是认真的人吧会理解真法เออ真的法คือเรียกว่าทำแบบทำแบบต่อเนื่องทำแบบเออเรียกว่าไม่ท้อไม่ถอยนะ就是啊一直的 知道，嗯，就不停的知道，没有退心的做。คือไม่ยอมแพ้ แม้มันง่วงนอน ไม่ยอมแพ้แม้มันเหนื่อยล้าขนาดไหนเลยนะอืม不要放弃虽然他是很困虽然他是很疲劳也不放弃หรือบางทีแม้แต่มีปัญหาอุปสรรคร่างกายนะบางทีก็ไม่เอามาเป็นข้ออ้างนะก็จะ 有可能有身体或者身体病或者有什么障碍，也不是一个啊条件，不是问题。คือแต่เราก็ไม่ใช่ว่าทำแบบฝืนนะแต่เรียกว่าทำตามสภาพนะทำตามสภาพที่มันทำ也不是很太太推他做太推就那呃太强迫他 只是就是啊一般的还是练习อย่างเช่นอย่างนะ คนคนป่วยไม่สามารถเดินจงกรมได้ถ้าก็นอนยกมือนรู้สึกตัวอมันก็ได้เหมือนกันนะ比如说呃病人在躺着也不可以进行但是也可以也可以动手知道คือเราก็ทำจริงๆแหละนะแต่ไม่ได้ทำด้วยความเคร่งเครียดนะคือ ร่างกายความเพียรทางกายเนี่ยเราก็ทำเต็มที่แต่จิตใจไม่เคร่งเครียดนะอ๋我们真的是要认真的做身体就是是尽力的做但是心没有压力没有紧张เนี่ยมันเป็นมันสองอย่างนะกายทำเต็มที่แต่ใจไม่เคร่งเครียดเนี่ยเนี่ยมันคือความสมดุลที่เราต้องปรับ有两 有两部分，第一身体是尽力的做，但是第二心是啊没有紧张，所以这些我们要调整的。ทำด้วยความผ่อนคลายทำด้วยความมีความสุขที่ได้ทำ要放松的做啊开心的知道ทำด้วยความสนุกในการเรียนรู้ศึกษาธรรมะที่มันเกิดขึ้นในตัวนะ 要有意识的知道学习在身心、身体核心升起的法。เนี่ยให้เราลองทำดูนะวันวันหนึ่งให้เราพยายามในเมื่อเรามีโอกาสเราจะสรรโอกาสมาที่ตรงนี้นะเราก็ทำให้มันเต็มที่นะแต่ก็ทำให้ความเบิกบานสบายใจนะ鼓励我们就尽力的用功啊因为我们有这个机会了 但是也是一定要放松开心的做。嗯，ลองเดอมันง่วงอ่ามันฟุ้งซ่านหรือมันเกิดอะไรขึ้นนะลองสู้มันเต็มที่นะอ่า当他可能有散乱或者有很困啊，但是我们只是站坑抗争，抗争，尽力的抗争。嗯。 จริงๆต้องถามจ้านะ ก็คงพอเข้าใจนะแต่มันเหลือแค่ การเอาไปลองทำดูเนาะนะชาววตัที差不多听懂吧所以啊只有我们自己的体验自己的做พอสมควรแก่时间差不多